Markus hoofstuk 7 Die fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jeruselem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe: "Waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruik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 julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Hy het verder vir hulle gesê: Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê: Eer jou vader en jou moeder en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle sê iemand kan vir sy pa of sy ma sê enige gawe wat u van my sou kon kry is korban. Dit wil sê 'n offergawe vir God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê: Luister julle almal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle: "So dan verstaan julle dit ook nie? Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie? Omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan." Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê: Wat van binne af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes. Onkuisheid, diefstal, moord, owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Tog kon hy nie onopgemerk bly nie. 'n Vrou wie se dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Sirofenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord: "Here, Die hondjies eet darm onder die tafel die kindertjie se oorskiet. Toe sê hy vir haar: "Op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die bose gees was al klaar uit haar uit. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om tog sy hand op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesug en vir hom gesê: Ephata. Dit beteken gaan oop. Sy ore het dadelik oopgegaan. Die belemmering van sy spraak het verdwyn en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel. Maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê: "Alles wat hy doen, is goed. Die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat.